Misteri Persembahan dari Tim Cimat, Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro Dengan judul Set Blatung Kiriman dari BP Sudarsono swasana dina iku pating klesik suarane rerasan saka karyawan Sivil Lestari. Karyawan perusahaan sing moncer ing kutha Lumpia iku ngrasani tindak lakune pemimpin perusahaan Kang Aran Suwimintau alias Suminto. Sisiane duwe usaha salon kecantikan sing akeh langganane. Rerasan paling hot yokui bab sesambungan peteng antarane Suminto karo salah sijine bocah kang aran Nuryati. Dasare wonge ayu tur grabyak mula wajar yen dadi kepercayaane Suminto. Rasa tresno mau disidem aja nganti kadenangan sisiane. Kanti maneka cara ing antarane kanti nyroyo mintarsa supir pribadine. Suminto kasil ngerah atini Nuryati. Nuryati sing durung pengalaman bab kali kuning godo prio. Nuryati wekasan ceblok ing rangkulani Suminto. Ing wektu-wektu tinampu leloro ningat dani sapatemon mirunggan. Dijak plesir tekan Solo utawa Yogyo. Minggok ning hotel bintang nerusake lumban ing samudraning birahi. Birahi. wis telat garap sari sewulan. Janjine sampean rak bisa tahu gemi toh. Aku dak enggal ngabari wong tuaku. Kandane Nuryati ing jero kamar hotel. Suminto jenggirat kaget, orang ngira ya ora mitung. Lali tumindak nasaring gawa braholo mone. Dheweke nyoba ngari-hari supaya Nuryati gelem gugurake kandhutane kuwi. senajan wis disemayani duit sing kerto ajini yo gedi. Nuryati tetep puguh, alesan utamani wedim besoknya nanggung duso. Suminto tan soyon judek, maniko coro anggoning rimuk Nuryanti. Malah arep diningkahake karo mintar so kanggo nutupi wirangi. Nanging Nuryati tetep puguh, kamar hotel sing hawane demiku malih dadi panas. Kaperbawan gendro antarani Suminto lan Nuryati. Usono lelorone bali menyang Semarang kanthi ulat peteng. Ibasan nyimpen barang bosok suwe-suwe bakal mambu. Selintutan antarani Suminto lan Nuryati keprungu dening Lawino. Bali wis gonjing. Suminto ora ngakoni minangka pawongan sing ngetengi Nuryati. Nuryati. dewe ngaliake pandak wa marang mintarso. Mergo pintri ngolah ukoro sisiani dadi percaya. Leluruni banjur ngerancang coro mocot mintarso lan nuryati kanti pesangon murwat. Nuryati lan mintarso ketiban awu panas. Mintarso lan nuryati sing semayan ketemu ing taman menteri superno podo nyuntak unek-uneke. Rasa serik lan ngigit-igit marang Sumino ngobong dodo pergawis digawi wirang lan dipitnah enggo jenenge kucem. Wis nduk nur ora susah digelani bareng wis kadung. Pancen bener calon bayi ing kandutanmu iku aja mbok gugurake. Lho, banjur yen wetengku sedhe, priye jawabku yang ditakoni Bapak Bio, Mas? Nuryati wiwit rembak rembi. Kanti songrengkuh rengkuh baune Nuryati diselehake ing dadane. Aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal dadi bapake. Amrul tangisi Nuryati. Kanugrahan saka Hyang Agung. Joko Pidekso iki sumadya nutupi wirangi. Ora bisa ngrakit basa panedon rimo. mung tangis lan pangrukete marang Mintarsa saya kenceng. -kenceng. mbah bisa mengerti, lan bisa ngerasa ake sedih lan runti ingatimu. cukup disidem dadi wadi pribadi apa meneh nak mintar sewis gelem ngukup kuwe apa anane Mengkoyen wis rampung akad nikahmu simbah bakal tuminda utang wirang bakal diwales wirang utang pati ugo kudunya urpati kandani Mbah Sudrono paraga tuwa ing ereng-erenge Gunung Muria sisih lor. Atine melu kebronget krungu critane putu wadone iku. langit mendung. Suasana kuburan desa iku samun. Mbah Sodrono lungguh silo maca mantra ing sakareping kuburan rada anyar. Asep dupa ratus kemelun ing jirat kuburan sing lagi sepasar kuwi. Kuburan perawan sing kalap ing grojokan perenging gunung. Suaraning beluk duda ngetrake kalbu. Kesambung suara manuk siak Mboko sedidik keprungu suarane wong melaku ngitri jirat makom. Asep kemelun meto siluet samar paro gowadon ngat sak ngarepi mbah Sudrono. Jaluk tulung tenagamu Moro menyang omah sing alamen tidak tulis ing mori iku Ing kono kue ora perlu ngeridu Mungu bengono omah kue kaping telulan tinggalan set mengkono Wayangan kue mantuk lan mabur kato tangin Ngeblas tumuju ing papan sing diwocok ing mori Wan sini wis keliwat tengah wengi. Wien nyong lilir arpipis Nanging kandek irunge mambu gondo badek Celilang celiling sak isining kamar diubis nanging ora ketemu Gito emang kirik Ngugah sing lanang diajak golek sumberi gondo badek iku Gondo kui pindah menyang ruang tamu Ruang kerjolan pawon Kabeh diubis buk menawa ono barang sing bosok Rone kaget sumurup ing pojokan ruang makan, katon set blatung untel-untelan pating kruget. Blatung saka ngendi? Ora tinemu nalar. Sogan kuwi resik mengkilap saben esuk sore dipel. Nyonya Suminto gila kirik-kirik lemes, blokeen kudu muntah. minto sak beneri ugo gilo nanging kapeksa golek sapu naliko arep nyaponi set iku sak keplasan dheweke weruh wayangan wong wadon suminto mundur tangane nyampluk gelas ing dhuwur meja makan tiba pecah ing jogan belinge nyebar driji lan sikil midak beling drodos getih nelesi jogan keramik Set latung kuwi saya giras bareng mambu getih. Pating cerdat mencolot nyedai suminto sing kelaran. Kaya kesedot naga gaib, set latung kuwi ngilang nembus drijilan glamaan sing getin. Nanging kedadian iku mung dimangerteni dening Suminto Dewi. Jam tembok nuduhake angka loro wengi. Wis melaku telung dino karyawan CV Lestari Orat Jenjem Bali podo rasan pating plesik Yen minggu-minggu kepungkur rasan bab selentingan sesambungan Wina diantarani Sumintola Nuryati Saiki ganti anani gondo badik dulek irung ing jeru kantor Pelanggang wiwit arang sing teko Esok winaliko Suminto harap mangkat ngantor sirai krosong ngeluh Driji sikil sing keras tatu kuwi rasane pating srekot. Dramaan tekan pupune krasa jarem. Panas lan prih kaya ana barang urip sing ngrigiti saka jero. Pringisan nahan loro, Sabat ngarwara karo brebes mili. Sisiane bingung ngulati sing lanang kemrim kemlimplimpungan. Mongko ndeleng sikile tengen yo mulus. Sing ana mung tatu ing dramaan tilas midak bling-blinge kae. getih kuwi mambu banger lan katon ing swali kulit ana barang sing obah. Koh, ayo tak terake periksa menyang dokter. Sing wadon sumelang nanging suminto orang jawab kaslak semaput. Dokter keluarga sing ditelpon enggal teko mriksa kanthi teliti. Dokter kuwi nyaranake supaya enggal digawa menyang UGD awit kondisine suminto nguwatiri. papriksan mirunggan dening dokter spesialis pranyoto sing obah-obah pating kredut ing sikile suminto iku barang sing urip siji loro katon jedul pating kruget ambune badhek set sing nalika metu saka kulit iku mung cilik bareng kena hawa angin malah saya gedhe sakuler godhong gedang dokter nduga suminto kena virus ebola sing bebayani Rong dino canda sikil kiwone suminto wiwit ketularan. Set latung wiwit krikiti sokot lamaan. Suminto sing kelangan sikil seisih isih koma. Keluargane soyong grantes. Cik, sing bisa merentasi kabeh iki mungkoh mintau dewe. Terawangan sokot biksu ing viharolan pekong ing konteng kaya kuwi. Apa kowe dhewe metuki jaluk pangapurane wong-wong sing digawe loro ati dening bojomu? e kanthi ditrake adine wadon lan ipine winu golek Nuryati ing alamate sing semimpen ing buku kapegawian wancine lebar dhuwur srengene wis menceng lon, alamate kuwi ketemu nanging ing omah iku ana kramean pahargian manten daupe Nuryati lan Mintarso Bienio ngempet tangis naliko nyalami penganten njaluk waktu sedilok kanggu rembukan mirunggan Bienio ngandarake kanti tresih lelakon sing lagi disandang dining suminto Tangisi kutah ing dadani Nuryati Sakwisi rodot selok Nuryati kondur ora ana rasa serik marang koh tau. Mbok menawa lelakon iki wis garis sing uripku, tur maneh aku wis diwengku lan diresiki dening Mas Mintarso. Aku uga rumangsa luput dene tau sedeng karo bojomu enggo meteng. Tulung aku dibantu supaya kau mintau enggal waras. awak dhewe bisa bali seduluran. Winio banjur pamitan karo menehake amplop kandel. pangestunipun mugi lestantun angin kula emah-emah mangun bali wisma Mbah Drono ngelus-ngelus rambuti Nuryati lan Mintarso sing sedheku selo ing ngarepe Nuryati nyoba nresih kahanan aneh sing namani Suminto Mbah Sudrono mung mesem sing sapa nandur bakal munduh, Suminto iku munduh wae pakartine dhewe ora perlu didedawa cukup kanggo kaca plenggala muga-muga dheweke sadar lan bali ing dalane sekawan peteng ing tengah kuburan diso mencil Mbah Sadrono sendakep kekes ing sak ngarepe dupa sing kukuse kumelun kandel wangi ratus barengi timbuling siluet paraga perawan Nedha nrimo pambiyantu munduk sing tindak culika wis nampa karmane saiko baliyo saiki baliyo baliyo ing alam munduk Mbah Sudrono nyebul mbun-mbunane wewayangan kuwi. Siluet wing mantuk nyani banjur ilang. Kuburan Bali sepi samun kari patok-patok nisan dadi seksi. Julagan Suminto waras saka panandang leloro jijiki. Sikile kiwa ora sidot diamputasi. Diagnosa dokter bab virus Ebola ora dadi kenyataan. Nanging iki klebu data file penyakit misterius sing angel digoleki penyebabnya. Iki cerita Soko Jimatres bersama tim Jimat. Salam Jimatres, salam misteri.